peiok altzilegi komeago ekilan egin hun peio. Egin hun? Ordian, uh, aipatuko diagu, euh, nimat spekulazionia, eh, edo presion hantze hoi horra baita hauai. Eh, Sibiuola tartino, izan zian manifestaldi bat, uh, itzineko nesken egunian, lakarin, euh, mobilizazio neger batekin, kontentzin den alde hortaik? Bai, bazia igerki jente, uh, manera basia hiu ejun jente, uh, eta bon, lakariko kuntsi hitzia hitzor du hoi plantan ezai. eta bon, ikusten diak gehi hoi eh, aidela, aidela agertzen hor, eta spekulazionia eh, bon, balin bazen kostaldian eta garazi hartin jiten balin bazen, oai eh, azken, urte hortan ikusten diak klarki sibiul lat dela. Eta harrenko agarri duk uh, oentako, sustut gaztentako nahi badi plantatu edo etxe mm, bat joosi edo harrenkoagarri um, du zinez, presiok haitutuk hor hegaltatzen, eta bom gehu ontako behariak e, isatu zerbaiten plantatzia, Uh, ez duk eh, haite txien gain baizik, eh, pentsatzen diat oen afea dela, eta behar diag oen artin uh, isiatu bat, gehi hoi emini bat mahainan gainen ezartia. Mm. Ba, repatuko sumait, fer, repatuko diag junta hoi, eh, gaur, uh, ostiale huntan ordin sortzi honetan, eta mm, lehenik, uh, emaiteko, lakar intzian, borda tipi bat, kaio osalduik eta bada beste ejemplu ikola, ala, ala haleike uh, bat. Bai, badu kasu bat beno habo, eh, oai uh, eh, zinez haipatuituke, eh, bo, ge, bon, hor lakarin eta gehoztik eh, jentek aipatzen di, eta han hor ikusten tutuk gaizak uh, arrenko gari dienak, hor bat badiat txemplu bat hor gogun, hor uh, mitikiden bazia etxe bat txalduik igan urtin berre hun eta berroge emilorotan, mm. uh, agenz batek txalduik, Eta aurten eh, ber agenzak proposatzen dik hiuehun eta hiutan hoita hama mila eurotan. Eta maniala ez duk batek hanbioik izan eh, etxe hartan barnen, eta hor eh, adibide mm, azkar batuk, zen eta ber agenzaduk eta ber, etxiaduk eta bat ez denak din ikusten diag ehun eta berroita hamar mil euro, hoita hama bost euro hartu dila urte batez. eta, mm, bon, euh, egia euh, euh, duk hor pribatien hartin duki gaiten, gaiza, eh, bon, jente zumait ekarraiten di ez dugula desik ustekoik, mena jale horrokorki berdiag kasegin eta berdiag uh, mobilizatu horren kontre uh, jenter pu kompreinazi, uh, uh, bon, sorz egiten badi ebai saltze uh, hoitan, uh, han hor egiten bad eta hoetan ehu miloro hartzen badi etxek, Uh, eh, baduke karrenku handi bat eh, gue gaztentako ta, eta gehu antako ez du bat ehun, eta ikusten jak horko kostaldin uh, nula nula egitzen den, oai ez die habo uh, langilentako ez die habo atzamaiten, uh, hotel zomaitetan langilentako ez die atzamaiten egonkiaik Eh, lankiden uh, eh, alojatzeko, eh, preforsta gaztek ahal josten habo, eta josten badie zorrak uh, batiti, ez tekiat ze uh, izigarriko zorrak batiti, behoge jurt ez anprenba pakatu, eta bon, hoi uh, gu emudelan eta nahi dugun uh, Euskal Herri juntan ez duk uh, suportagarri. Eta ordin justokin bat duzien junta bat gaur eginen duziena, deja nur kumit da eta zer da junta horren helbia? Bai, uh, lakarin haipatu ginea behar ginela juntatu, eh, ba, hor lakarin uh, eh, biltzi arabotintzia izanguntia borda haen kantilat, eta hor habo hitzan emaiteko jenter, uh, bon, ez soluzioneik, bon, herrietan batutuk tresnak gaizasun baiten egiteko, apartamentu eta hola, alokai du apal batetan eta hola, hoi, hortan uste uh, eh, herri habosek eh, eh, parte hartzen dugula eta isiatzen dugula gaiz egitia. Uh, bena hantik aitzina e, behar diag jenteki ikusi, aipatu ikusteko ze egiten ahalden edo ze sensibilizazioan egiten den gai hortan gainen, amini bat, bon, ez dakiat, ara bildu behar denez gai uh, gaizen txalhatzeko edo, edo beste tresne eliba behar denez proposatu, bon, jente, jente zabalituk, haite txier menabai jente OR, eta helbuia duk, uh, eta arrenku horren aipatzie, eta mahen jungu baten egiti ikusteko ze proposatzen ahalden edo ze egiten ahalden uh, spekulazione horren kontre. Mm. Aipatzen zian zaintze kuntseiu bat, aipatu zunean, eh, konsei de surveillance zerbait, uh, heltu badan nahi, nahi zela jaiki, uh, hoi dukideia, heltu badan? Bai, uh, bai ideia duk uh, nahi dien jiten ahaltuk eta geho ikusiko diak juz egiten ahalden, mena uh, nahi ginikek herrika edo norbait uh, edo uh, jakiteko ze igaiten den, bat dien ez gaizak uh, juiten ez dienak, xaltze hoitan, eta minibat xalhatzeko, geho hoi euh, duk helbuia, bon, helbuia ez duk erraiti eta ez du gula nahi kanpoko euh, jenteik edo, edo kanpotiarrik, ez duk bate hori helbuia, helbuia duk uh, salhatzi presiuk goik dielaik, eta goatze hoi, uh, juiten bada wano aitzina, Uh, hoi duke, euh, nur nahi jiten halduk, baikorra du jentik nahi badi jintzibi Eh, izan ditin eh, hebenkuk edo kanpokuk, hoi eh, ez di behar erran gaiza gastu bat dela, mena presio hoitan ez diag ustena hal hola itzina juitea. Mhm. Eta duren zeko, tu bada mehen bai, eh, haite txen mini bat soluzionen txerkatzen. Bai, batutuk bon treznak, deja bai patu diat, zad trezna baduk, hor herrien gainduk, hor... Uh, behatik äh, herrik proposatu herri elkargoai, geho emu bat äh, baduk uh, usu uh, edo hola emu bat finkatzen ahalduk, nun doa da de preemption badin herriak, ordin suposa etxe bat saltzen bada heinetik kanpo eta interes, balin, interes bat balin badu edo egoitza sozial egiteko edo beste gaizapaten egiteko edo komerzio bat edo uh, herriak eskia hartzen ahaldik, Mena, bon, euh, hoi tresna batuk, eh, bon, ez diko hori ginen horrek, eta, bon, eh, herri hanitxetan hori baduk zat bat,

mentionné, uh, eh, eh, uste diat, uh, uh, indar bat egin izan dela hor azken urte hoita, maneala uh, habosik herrietan basia berrogei bat uste egoitza berritzeko iparalde eta Sibéun basia hoita bost bat edo hamar bat kajik igan urtin, eta bon, uste diat, hoi gehi hoi uh, bat hartu dugula, mena bon, behadik aitzin haigo, mm-hmm. Bon, ikusi hau ez dutzak heltu, eh? Bu egitea spekulazione horri. Eh, gu heltuko gela, blokatzea, kostadin, eh, heltu ez tien egitea? Uh, ez teat harrapostuik, hor <laughs> egian erraiteko, bi bu ez dukai, japaz bon tresnak ez dutuk uh, bon, jenten, jentek ez digeiz handik egiten ahal, gu haite txiek aminibat gaitzazon baita egiten haltiago. Eta kostaldeko garanda izi, esustut zaziela hoi egin, zerrenguik hoi egin jago eta burratuik izan gutuk, ez dakiat? Bai, bat, batutuk, eh, baduk tresna bat jabiliten eh, kostaldian duk eh, habo Pakastendi, die bat eta hola, men bon, mainala ez handik, eh, bon, de resident hoi, uh, eh, korsikatik horazik eh, hor uh, eta, eta mm, beste Europako estatus maitetan baduk, um, egiten di, eh, fe behar dik etxe bat josi gabe, behar dik uh, lekungainen bizitu urte sumaitez. Eta ba, Italia zuko hoitan uh, uh, eta hola, e, maniala ez haidi plantan, eta bom, hoi Uh, äh, tresna batuk interesen dena, mena frantzian bano ez duk uh, äh, etxempluik ez di e hun hartzen äh, hoi, eran ahidik, uh, nor nahi jiten ahalduk bizitzea uh, preforsta pre sibehulat, supoza. Alokaidetak balin bada, uh, geho ondotik dretabatik josteko. Erra nahi dik, bon, deja, uh, mugatzen dik uh, josteko ahal hoi. Mm. Eta hoi, uh, bon, uste diat hoi behar dela aipatu, uh, mementun ez dut frantzian, mena Europan baduk, eta tresna bat izaten ahalukek. Untsa, bon, beha uste ato beste ek balimadu gehitzeko. Gau, jintzite sortzi honetan ordine txahun gelan atarratzen.